haravugwa amatati y'itongo rishika ku gitari n'igice hagati y'impande zibiri ku mutumba mutambara ni muri rumonge ni kuva ku munsi wa gatanu bene kuvanwa mu itongo bagiriza uwaritsindiye ko yaciye abasamburira ko byose naho we atabyemera umugwi igihugu wigenga ujeje agateka ka muntu nawo wemera kugiye ugiye kubandanya ushigikira umugwi w'abanyamwema kuko ngo agateka kabo amakara catosekazwa mu bice bimwe bimwe n'aho akarusho katabuze bucana ayandi y'inkino nayo iza kutubwira ingene ubukene bw'uburyo ari imwe mu ntambamyi zihanze ihiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu ndasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubibabwira yuko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu ugiye kubandanya ushikiriza ibibazo by'abanyamwema inzego zibijejwe kugira agateka kabo karushirize gukingirwa Consolate Habimana icegera c'umukuru w'uyo mugwi yabishikirije mu ndweze mu ntara ya Ruyigi hasozerwa uruganda rwo kumenyekanisha ibibazo vy'uwo mugwi w'abarundi agasigura ko bibandanya vyibonekeza ko bagikoregwa amabi atandukanye naho akarusho katabuze iryo jwi turaza kurikurikira mu buhinga bw'ivyuma banyeretse yuko ritaraboneka guhara amatati y'igitongo rya hegitari imwe n'igice hagati y'impande zibiri zifa tongo ku mutumba wa mutambara muri komine n'intara ya rumonge kuva ku wa gatatu ku gatanu w'indwi iheze abavuga ko bariko bararenganywa bamenyesha ko washikirijwe iryo tongo babamwo yabasamburiye ko inzu n'ibindi mu nyuma yaho umukuru wa parike ya rumonge ahashikiye ngo yubahirize uwatsindiye iryo tongo uwo nawe arabihakana akavuga ko wewe icyo yakoze yatemye uburimbi bwari bwashinzwe muri iryo tongo ngo ariteranye uhifuza nawe kibanza aheze amushingire akarimbi gushasha mu kurindira kwayo majwi haboneka tubashikirize bucana yandi y'inkino imbere ya bucanandira nababwiye yuko umugwi igihugu wigenga ujejwe agateka ka muntu ugiye kubandanya ushikiriza ibibazo by'abanyamwema inzego zibijejwe kugira agateka kabo karushirizeho gukingirwa konsolate ya Imana cegera cyo mukuru uyo mugwi akaba yavugiye mu ntara ya Ruyigi hasoze uruganda wo kumenyekanisha ibibazo by'uwo mugwi w'abarundi asigura ko bibandanya vyibonekeza ko bagikorerwa mabi atandukanye naho akarusho katabuze barafise ibibazo by'urukoba bivanye n’ibyo umubiri wabo usanga ubuze kandi uh, umubiri wategerezwa kubironka kugira ngo bashobore kubaho bameze neza mu buryo bw'umubiri hanyuma barafise n'ikibazo kijyanye n'ingene uh, basa nk'abadatahuritse mu kibano twasanze imiryango baba bavukamwo uh, bifatiye kumbure ku byizerwa bitari byo cyangwa bifatiye ku byo umwe wese aba yifuza mu rugo rw'iwe no mu muryango wiwe twasanze hariho abatabwa mu miryango ugasanga abakenyezi barafashwe nabi bitewe n'uko bibarutse abana b'abanyamwema ah, bigatuma baba abakenyezi baturatuzwa baba abo bana babaho nabi mu kwiyumvira gutunganya uwo mwiherero wo guhanahana ibyiyumviro kuri ibyo bibazo bafise ni intambuko umugore w'igihugu wigenga wamaze gukora kandi ntibizogarukira ngaho nk'uko twabirabiye hamwe tukabivuganira hamwe n'ab'umugwi w'igihugu watumiye berekewe bose n'ikibazo kijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi mu nzego zitandukanye z'igihugu mu gihugu wigenga uzoshishikara uguma inyuma kugira ngo ukurikirana ikijanye n’icyo kibazo mu kuvugana n'inzego mu kuvugana n'abajejwe gufata ingingo kugira ngo abo bagendera ubumuga bw'ubunyamwema bakingigwe kugira ngo bikunde uburenganzira bwabo bwubahirizwe nk'ubwo abandi bantu bose bemererwa n'amategeko buraca bugacana ayandi mu nkino uburyo budakwiye ni kimwe mu ntambamye zihanze higanwa ryitiriwe umukuru w'igihugu mu mupira w'amaboko volleyball ubwo bukene buranatuma imigwi itari mike yo hagati mu gihugu ititabira amahiganwa nk'ayo nk'uko bishikirizwa na David Bigirimana umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi ariko nubwo biruko ngo barashimishwa n'urugero urukino rwa volleyball rugeze ko mu Burundi na cane cane ku ruhande rw'abigeme bucana n'indi na Jama Marie Vianney Ndakumana Iganwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball imigwi itahukana ibibanza vya mbere muri iryo higanwa iraroswa ubushimwe butandukanye butangwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi yitirirwa iryo higanwa ni siguro itangwa na David Bigirimana n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi kwiryo higanwa iyo riheze haratanga ubushimwe ngo bushimwe yo mazi yuko kubera yuko ari igikombe citiriwe umukuru w'igihugu ubushimwe nyamukuru butangwa na nyacubahiro yarahiye umukuru w'igihugu eh, rero muri kano kanya sinashobora kuvuga ntihazotangwa ubushimwe ubuntu bw'abiconzesho cyo no kuza buhari kandi bushimishije urumva ubu reka tubindire tubindire umunsi tuzosoza iryo higanwa niho uzomenya neza neza abazaba babaye aba mbere eh, ubushimwe bazoronka imigwi yo mu gihugu hagati ititabira iryo higanwa ku bwinshi ni kimwe mu bitagenda neza mu nteguro y'iryo higanwa ama ico twavuga twifuza ko coba ciza kurusha nuko imigwi yo mu gihugu hagati atabaye ah, menshi yitaba kuko na tatu y'abahungu n'imwe y'abakobwa bisigaye yuko ah, kumbure eh, imigwi yo hagati ifite ingorane nibaza ko zijanye eh, n'uburyo kandi ko n'imigwi y'abayigemeye mu gihugu hagati ari mike cyane kuri ibyo hiyongera ko ubukene bw'uburyo kuko iryo higanwa ngo ritunganywa mu kiringo gito kiba kirangiye ayandi mahiganwa atunganywa n'ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi arangiye ikindi twovuga ko catugoye mu nteguro nuko iri higanwa tubiteguye mu gihe twari tumaze iminsi tugura andi mahiganwa kandi n'ubu tukiriko eh, ibyo nabyo bibasaba uburyo bwinshi izo ni intambamyi kuko nabo dusanzwe dusaba imfashanyo ni sponsor kubera ko amahiganwa aba yegeranye ibyo nabyo birabavuna bumva yaguhaye kuyitunwa mukwezi kurikira ugasubira kugenda kudodora iwe ntivyoroshe ariko uburongozi bwa federasiyo uhereye ku busanzwe arabongoreye federasiyo na komite yiwe ntaco batagira kugira ngo ayo mahiganwa yose agende kandi abe kandi atunganywe neza Nubwo biruko David Bigirimana amenyesha ko bashimishwa n'urugero rukino rw'umupira w'amaboko volleyball rugezwe ko mu Burundi na cyane cyane ku ruhande rw'abigeme. Cyo dushima ni ikihe? Twebwe nka federation turashima ko amakipe yitavye. Amakipe yitavye make kandi tubashima ko babonye ko uh, bageze ku rwego rwo hejuru batanze urukino rubereye ijisho na cyane cyane rero uh, mu bigeme turabonye ko hariyo intambwe bateye imbere uwo munyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi avuga ko abitabira iryo higanwa ko baba bafise amategeko abagenga e, ku kibazo cerekeye mbega muri abo ma ekipe hari abakinyi haba abamenyereza canke abandi bo kwitwara nabi hariho amategeko haba shampiyona haba haba turunwa hamare amategeko agenga iyo turunwa umva rero n'ubu kuri turunwa yitiriwe n'icyubahiro mukuru w'igihugu hariho amategeko yigenga agasaba abakinnyi n'abamenyereza bitabira iryo higanwa kurangwa n'akarangamutima k'indero ngacyo twosaba ni uko haba abakinnyi haba abakoci barangwa n'akarangamutima ka disipurine hanyuma cyane bagategura bagategura imigwi ikindi asaba nuko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo igisata c'inkino ngo baba hafi mu nteguro y'iryo higanwa David Bigirimana agatera kamo n'abagwizatunga nabo nyene ko bokwijukira gushigikira iryo higanwa ry'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu rukino rwa volleyball bamwe bakaba batumbera kumugwa mugwa mukuru Kinshasa ku birometero birenga ijana na mirongo itandatu muri Cameroon naho umukuru w'umugambwe Merce usanzwe ukomeye mu itavuga rumwe na leta aherutse gutangaza ko batagisubira kwanka kwitabira amatora Maurice Kamto yabivugiye duwara ku munsi wa gatandatu ku itariki icumi z'uku kwa cumi na kabiri ngo umugambwe ugiye kwitabira amatora yimirije makomine aya bashinga ay'abashingamateka hamwe na mukuru w'igihugu uwo mugambwe wari waranse kwitabira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri kubw'umuhinga mu bya politike njo ya musango Maurice Kamutoni umugambwe wiwe barakuye icigwa muri iyo ngendo yo kutaja mu matora ngo hari uburyo bataba bakironswa kandi bo buronse hamwe bashitse mu nama nshingamateka no mu batowe mu makomine ikindi nuko kutaja mu nzego bituma MRC tabikironka ijwi rishika kure ari naco coba catumye bisubirako bakemera kwitabira amatora amakuru twabateguriye kuri uno mutaga naha tuyasozereye tubasaba imbabazi kuri ayo majwi atashoboye kuboneka ku mvo z'ubuhinga francois Kimana niwe yareka aramfasha mu buhinga bw'ibyuma mwese nkaba ndabifurije umutaga mwiza bivanaho muri ko muradukurikiranira abapolisi babiri barahagaritswe mu mabanga yabo yo gucungera umutekano w'abanyagihugu kubera bakubise barababaza umukenyezi w'imyaka mirongo itandatu n’itatu vyandikwa n'ikinyamakuru Domonito cyo mu gihugu ca Uganda ku bwa Domonita abo bapolisi bari basanzwe bakorera mu gisata kijeje uruja n'uruza bariko bakogwa ko amatohoza kwihohotera ryo ku mubiri bakoreye uwo mukecuru muri district ya Busia amasanamu yafashwe mu ibanga mu mpera z'ukwezi guheze imbere y'uko ashyirwa ku mbuga ngurukanabumenyi z'ibinyamakuru yerekana abo bapolisi bariko barakubita imigere uwo mukamakare ku ibarabara iruhande y'ikambi y'igipolisi gikorera ahibusiya nk'uko bibandanya bishikirizwa na mugenzi wacu moses mugwe ajejwe gutanga amakuru mu gipolisi gikorera mu karere k'ubumanuko bukedi yamenyesheje ko wakubiswe ari jennifer wambani w'imyaka mirongo itandatu n'itatu abamuhohoteye nabo baka akaba ari John Muyinda na Abner Nabusima bakorera mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza Nelly Cheboyi umukenyakazi w'imyaka mirongo ibiri 29 yarayahawe agashimwe gatangwa n'ikinyamakuru Cable News Network cyo mu gihugu cya Amerika tubikesha ikinyamakuru The Star cyo muri Kenya Nelly Cheboyi yahevye akazi k'igifundi kamuhemba neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi 2019 mu gisagara cya Chicago yigarukira iwabo muri Kenya ashinga ikigo cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuhinga bwa none kugira gifasha abanyeshuri yabaye uwa mbere muri cumi bahiganywe akaba agiye kuronswa amadolari ibihumbi ijana y'abanyamerika angana n'imiliyoni cumi na zibiri n'ibice bitatu byamashiringi ya Kenya kugira ateze imbere uwo mugambi wiwe ku nshuro ya mbere nk'uko bimenyeshwa na Cable News Network Heroes uwo mwigeme azohabwa imfashanyo z'inyongera akarihirizwe ubumenyi mu bijyanye n'uburongozi naho ikigo ciwe gifatwe mu mugongo na CNN nk'umunyeshure w'ubwi Bwira Cheboyi yaronse imfashanyo yo kwiga ku ishure ryitwa Augustana mu mwaka na cumi na kabiri aho yatanguye asa n'utazi ikintu na kimwe ku kubijanye n'imashini nyabwonko yakoresha cyane ivyandikishijwe intoke ku kugutinya kuvyandikisha imashini amakuru yo mu karere ubwinshi bw'abasaba umwavu n'ikibazo kitoroshe mu gihugu cya Tanzania vyandikwa n'ikinyamakuru Mwananchi leta ihamagarirwa gusubiramwo neza urutonde rw'itangwa ry'ifumbire ku barimyi bivuye ku tugorane twibonekeje cane cane ijanye n'ubukene bw'ibigo utangirwamwo amatohoza yakozwe n'ikinyamakuru Mwananchi yerekana ko utwo tugorane twibonekeje cyane mu turere twa mbeya iringa njombe nkuko tubikesha ico kinyamakuru abakorera muri icyo gisata igoma bahagarara ahanini ku bijyanye n'intwaro ibereye mu ntara ya Kivu y'uburaruko bamwe muri bo bavuga ko M23 utarahindura ingendo mu gihe wategerezwa guhagarika intambara amasezerano yo kuwa gatatu munyonyo no mwaka yategekanya ko uwo muhari usubiza ibigwanisho abagwanyi bawo nabo bakegeranirizwa hamwe aniho turangirije amakuru yandikwa n'ibinyamakuru vyo mu karere mwashikirijwe na Omeng Duwayo hamwe na Raisa Liliane inamahoro naho butaha amakuru yo mu karere